मश्करीअ जे अवज़ु उन्हनि खे सज़ा ॾींदासीं ईअं न सम्झनि त पोइ असां हुननि खे छॾे ॾींदासूं बुजुर्मी आहे अलॻि तरह फ़ैसिलो करे छॾियो त अहिड़े क़िस्म जा माण्हू ॾोहारी आहिनि इन ते सज़ा ईंदी अलाफ़ा बाज़ू में बाज़ मुनाफ़ मर्द ऐं मुनाफ़ औरतूं इहे पाण में हिक ॿिए जा आहिनि इन्हनि में का ख़ैरियत कोन्हे हमेशह जिथे बि हूंदा इहे अहिड़े क़िस्म जी साज़िश कंदा रहंदा ऐं इहा कोशिशि आहे हिननि जी त कंहिं बि तरीक़े सां मुस्लमाननि खे नुक़सानु पहुचाइजे अंदरि रही करे मुस्लमाननि में नुक़सानु पहुचाइजे ऐं हिननि जो काफ़रनि सां अंदरूनी तालुक आहे ऐं इहा यकीन रखणु खपे असां पंहिंजे जमातनि में ख़ुदि ॾिठा आहिनि अहिड़ा माण्हू जेके एतिरो बहस पिया कनि एतिरो मसाइल ते बहस पिया कनि जो विढ़ण जे हथ ते असां सतरि में ठाहियोसीं दस्तूर सरगोदे में असां सां उते माण्हू विढ़नि पिया वञूं दस्तूर खे केतिरनि ॻाल्हियुनि पोइ सम्झ में अचे पियो त हे माण्हू असां सां सिधा न आहिनि अगरि सम्झ में अचे अहिड़ी तरह ॿियूं बि असांजूं केतिरियूं अहिड़ियूं जमातूं आहिनि जिन में अहिड़ा माण्हू आहिनि जेके ज़ुबान सां साईं पंहिंजे किरदार सां ऐं तरबियत सां ऐं माण्हुनि ताईं अहवालनि पहुचाइण सां जेके इस्लाम जा ठोस प्रोग्राम आहिनि ऐं उन्हनि जे मुक़ाबले में प्यार प्यारु कनि ऐं उहे ॾिसण में अचनि पियूं ऐं माण्हू उन्हनि जा मुतासिर थी ऐं उन्हनि सां वीचारा सादा माण्हू बि ॾिसी था वञनि पिया इन्हनि ग़लतियुनि खे जेकॾहिं को माण्हू ज़ाहिर थो करे त उन ग़लतियुनि जे ज़ाहिर करण वारनि माण्हुनि खे वरी रहंदो इस्लाम जो दुश्मन चयो वञे अलाह रसूल खे इस्लाम जो दुश्मन हो न चई सघंदा एतिरो फ़र्क़ु आहे हाणे हितां सम्झ में आयो त बारगाह नबी खां परे हुजण बि कंहिं ताईं हिकिड़ी रहमत जी निशानी आहे न त बारगाह नबी मुंहिंजा सिधो सिधो हुननि खे पतो आहे या त तव्हां मुनाफ़ कयो तव्हां काफ़रनि सां तव्हांजी घर आहे पर हाणे एतिरो जो ज़मानो परे थी वियो आहे त उतां त फतवा आहे नथी अची सघे हाणे हिकिड़े मौलवीअ खां फ़तवा ईंदी उहा फ़तवा बाक़ी हक़ीक़त त खुली थी पए जेके जिन माण्हुनि ते खुले थी इहो मसइलो इहो हिकिड़ो नाज़ुक मसइलो आहे जंहिं मसइले में हिन वक़्त में असांजी उमत फाथल आहे <coughs> फरमाए थो त मुनाफ़िक मर्द ऐं मुनाफ़िक औरतूं हिक ॿिए जा आहिनि इन्हनि जी निशानी तव्हांखे ॿुधाए थी हिते अलाह ताला निशानी ॿुधायूं न बि पाक सलाह सम्झनि इन खां बाद ॿियूं निशानियूं बि ॿुधायूं आहिनि यामरू मुनकर पुछड़ाईअ जो हुननि खे तरबियत ॾींदा बुरायूं करियो इज़हार इस्लाम खां बाद नाफ़रमानी जी तरबियत मारूफ़ नेक कमनि खां रोकणु यक बि पंहिंजा हथ बंदि रखणु अलाह जे रस्ते में ॾियण खां हथ बंदि रखणु नसुल ख़ुदा खे विसारे छॾियऊं पोइ नसीहम ख़ुदा बि हिननि खे पोइ पंहिंजे रहमत सां करे छॾियो तरक हुम हुम नसू तरक तरक इहा नसूं तरक़ी मना मुनाफ़ अज़ाब हूंदो तयम दर्दनाक छाकाणि त हिननि इस्लाम जे ख़िलाफ़ु दिलि में नफ़रत रखी छॾी दु तंहिं करे अज़ाब बि हिननि ते ईंदो दायमी मुनाफ़ि करे वाइदात रखोसि कयानत करे वैज़ ख़ासर जॾहिं फैसले में अचे त मुखालिफ़ खे गारियूं ॾे हींअर जूं हिननि जो मिसाल अहिड़ो आहे त में कबिल अॻे जीअं माण्हू हुया अशद में अशदमिन कुवतनि ताक़त वॾी माल घणो औलाद कसीर सस्तम त उहो बिखला किहम पोइ उहे नफ़ो खणी विया पंहिंजे भाङे मथां जेको हुननि खे दुनिया में हिसो भाङो मिलियो रस्तम तुम तिखला कुम तव्हां बि पंहिंजो नफ़ो हासिलु कयो आहे पंहिंजे हिसे मां कम असम त में क़बिल कबिलुम जीअं अॻे हिसो वरितो तीअं तव्हां कल जी ख़ासि उहे बि इस्लाम जे बरख़िलाफ़ झाग कंदा हुआ जीअं तव्हां जाॻ कई आहे अॻियां माण्हू मतिलबु त अॻियां दॿियनि में बि अहिड़े क़िस्म जा माण्हू हूंदा हुआ हींअर बि अलाए हबत अमाल हु उन्हनि जा अमाल अमल सारा अकार थिया दुनिया में आख़िरत दुनिया में आख़िरत में अलाए कमु ख़ासिर इहे नुक़सान वारा आहिनि जो कोई दुनिया जो या आख़िरत जो नफ़ो ऐं बरकत ऐं करामत उन्हनि खे नसीब न थींदी इहा हालत उन्हनि जी हूंदी रबताला फरमाए थो भला तो जेको अमवाल हुम भला औलाद हुम इन्हनि जो माल औलाद इन्हनि जी ख़ुशहाली तव्हांखे अजब में न विझे अहिड़े क़िस्म जे माण्हुनि जो बयान थो फरमाए जेके अॻियनि क़ौमुनि अॻियुनि गुज़रिया ऐं उन्हनि ते तिबाही आई अलाह ताला फरमाए थो त हे बि यकीन कनि त अहिड़ी हालति पैदा थींदी मिसाल तौरु रब ताला चंद अहिड़े अक़वाम जो जिन नबियनि सां मुखालफ़त कई ऐं बुरो किरदारु इख़्तियारु कयो उन्हनि जी हिते हालात ॿुधाए छा हिननि खे ख़बर उन्हनि जूं कोन आहियूं जेके अॻे हुया क़ौम नू नूल जी क़ौम आद जी क़ौम समूद जी क़ौम इब्राहिम जी मदायन ॻोठ ऊंधा करे ऐं हया विया अत मुंबई उन्हनि रसूल आया हुआ मौज जा खणी कान अली अदर अल अलाह उन्हनि ते ज़ुल्म न कयो पर पंहिंजे हिन नफ़्सनि ते पाण ज़ुल्म कयो बेफ़रमानी करे मुस्तौजिब अज़ाब जा ऐं सज़ा जा थिया हे उहे जेके मुनाफ़िक काफ़रनि सां तालुक रखंदड़ सज़ा में उन्हनि सां शरीक उन्हनि जो बयानु अलाह ताला फरमायो मुक़ाबले में मुख़लिसनि जी जमात वलमोमिनात बाग़ अबाज़ मोलियाबाज़ मोमिन मर्द ऐं औरतूं जेके इहे वारस आहिनि हिक ॿिए जा दोस्त आहिनि हिक ॿिए जा या मुरून बिल मारूफ़ उन्हनि जी सलाह इहा त नेकी जो हुकुम कंदा यनाकड़नि खां रोकींदा यूकी उन सलात निमाज़ खे क़ाइमु कंदा न ज़कात ज़कात ॾींदा युती उन अलाह रसूल अलाह अलाह जे रसूल जी फर्मा बरदारी कंदा अलाह अल अल अलाह इन्हनि ते रहम कंदो इन अलाह अज़ीज़ हकीम अलाह ताला ज़बरदस्तु आहे ऐं अलाह ताला हिकमत वारो आहे जेको पंहिंजे फज़ल ऐं कर्म सां इन्हनि खे पंहिंजे रहमत में वेड़े वरितो आहे अहिड़नि माण्हुनि सां वाइदो आहे अलमरात इन मर्द मोमिननि औरतुनि सां रब तबारक मताला जो इहो वाइदो आहे जन्नत जन्नत बाग बेस्त जा तजरीबनि था थियल जिन जे हेठां नहरूं पियूं वहंदियूं ख़ालिदियुनि थी आहे हमेशह रहंदा मसाकनि तईबा सुठियूं जायूं हीउ जन्नत अदनि बागनि में रहण वारा बाग हमेशह रहण वारा बाग में माण्हू घुमण लाइ वेंदो आहे पहिरियों जूं जायूं बाग हूंदा मिन अला अकबर अलाह जी रज़ा त अञा मथे उहा हीअ अचे थो हदीस पाक में फरवाए रसूल सलाह सम्झनि क़यामत में जॾहिं तक़सीम थी वेंदी हर हिकु पंहिंजे हद ते पहुची वेंदो फर्मा बरदार ऐं ॿियो फर्मान हर को पंहिंजे हद ते पोइ विच ते ऐलान थींदो ऐलान ॾींदो ऐलान वारो पोइ छा चवंदो जन्नत वारनि खे चवंदो रज़वानुनि भला सख़्त तव्हां ते अलाह जी रज़ा हूंदी तव्हां वटि कान्हे पोइ नबी साईं जन फरमायो त जनत अहिड़ो ख़ुशि थींदा आहिनि हिते जो जनत जूं सभु नेमतूं हुननि खे हक़ीर ऐं मामूली न ईंदियूं बसि जॾहिं हुननि खे ख़तरो ई न रहियो त बसि लाकौफ़ ऐं जहनम वारनि जे लाइ हमेशह रहंदो उन्हनि जे लाइ इहो वॾो कमु हूंदो जो निजात जो इम्कान हुननि खे थींदो ई कोन तंहिं करे उन्हनि जे लाइ कम जो सबबु हूंदो ज़ालकल अज़ीम इहा इंसान जे लाइ वॾी कामयाबी आहे जो पंहिंजे ज़िंदगीअ जे मक़सद खे माणे ऐं रब तबालत इज़त हासिलु करे वञी थो अचे हिते हाणे प्रोग्राम थो अचे अहिड़े क़िस्म जा माण्हू जिन जूं रेश दवानियूं ऐं काफ़रनि सां इतफ़ाक़ इतसाल उन्हनि सां छा करणु घुरिजे ऐं कहिड़ी तरह सां इन्हनि सां रवश रखिजे अलाह ताला ॿुधाए थो त इहे माण्हू उन्हनि जे लाइ तव्हांखे फैसलो ॾियूं नबी ए नबी आहे अलाह फरमाए थोरनि सां लड़ाई कर ऐं मुनाफ़ कर सख़्ती रख छो त नबी अकर सलाह सम्झनि जी मथे नरमी मालूम थी रब तबारक मताला उन्हनि जे मुतालिक़ु हाणे हज़ूर अनमर सलाह सम्झनि खे हिकिड़ो मयार थो फरमाए इन तरह सां तव्हां हलो बाबा जहनम उन्हनि जंहिं सां नरमी करण जो कहिड़ो सुवालु आहे जॾहिं होॾे जहन में पवंदा त तव्हां छाजे लाइ दुनिया में हिन सां नरमी था कयो बेसल मसीर बुछड़ी आहे हिननि जे रहण जी हिननि जे लाइ कंहिं बि मसलहत जो सुवाल ई कोन्हे को हिते अलाह तबारक मताला जिहाद जो लफ़्ज़ आम आयत में रखियो आहे तलवार सां जिहाद ज़ुबान सां जिहाद कलम सां जिहाद इहो जिहाद आहे बाज़े उलमा जे ख़्याल में आहे त जेकॾहिं मुनाफ़िकनि जो मुनाफ़क़िफ़ा बिल्कुलु ज़ाहिर थी पवे त उन्हनि सां विताफ़रनि वांगुरु सफ़ा जिहाद कजे जिहाद जिहादेव जी जंग थींदी आहे बहरहाल बहराल गज़बूक में जीअं त मुनाफ़िकनि जो निफ़ाक़ थियो पधरो थियो तंहिं करे अलाह तबारस मताला हिन आयत में उन्हनि जे निस्बत सख़्तु रवियो इख़्तियार कयो ऐं नबी साईं खे सख़्तु हुकुम फरमायो त तव्हांजी जेका नरम कुई नरम आदत आहे उन जे बरख़िलाफ़ इन्हनि ते सख़्ती करियो तूं हुजे सख़्तु जेकर उहे तोखां परे थी वञनि हा हाणे इन्हनि जो इज़तमा तव्हांजे लाइ इन्हनि माण्हुनि जे बाहिस एतिरो मुफ़ीद कोन्हे तंहिं करे पंहिंजे ख़्यालात खे ऐं पंहिंजे हालात खे इन्हनि माण्हुनि जे मुतालिक़ मज़बूत रखो मोकियो ऐं मक़ाम ॾियणु घुरिजे हिकु मोमन जो मौकियो मक़ाम ॾियणु घुरिजे इहा ॻाल्हि आहे तंहिं करे तव्हां इन्हनि माण्हुनि सां हाणे पंहिंजो रवियो नरम रखो ऐं इन्हनि खे पूरी तरह सां ॾिसो ऐं सम्झो ऐं सम्झायो त हे माण्हू अहिड़े क़िस्म जा माण्हू आहिनि पोइ तबूक खां वापसी बाद हिकिड़ी अजीब ॻाल्हि थी नबी अकरम सलाह सम्झनि पहाड़ी जो रस्तो विचार कयूं पिया वञनि उते ॿारहं मुनाफ़ि हुआ जेके राति जे वक़्त में बुटो ॿधी ऐं साहब उदाी में कोशिशि कयूं त हज़ूर अनवर सलाह सम्झनि ते हमिलो कनि हुया बि उन गज़े तबूक में कुझु हुया बि कुझु त रहिजी विया कुझु जेके हुया उन्हनि इहा साज़िश कई हुई <clears throat> पोइ नबी अकरम सलाह सम्झनि सां साण हज़रत हुज़ेफ़ो ऐं हज़रत अमार इहे हुया अमार खे हज़रत अमार खे हुननि घेरो करे वरितो हज़ूर अनवर सलाह जन अॻ में हुया उन ते पहुची न सघियो हज़रत हुज़ेफ़े उन्हनि खे मारे मारे भॼायो ऐं उहे उठनि ते चढ़ी आया हुआ ऐं उन्हनि जे उठनि खे बि धक हणी फेरायो चहिरा उन्हनि जा लिकल हुया तंहिं करे हज़रत हुज़ैफ़ उन्हनि खे न सुञाणे सघियो उनखां पोइ हज़ूर अनवर सलाह सम्झनि जॾहिं पंहिंजे लश्कर में आया ॿाहिरि निकिरी विया थोरो झंग जे ख़्याल सां जॾहिं लश्कर में आया त पोइ उन्हनि खे वेही ऐं ॿुधायूं त इहे फलाणा फलाणा माण्हू आहे अलाह ताला असांखे इहा ॻाल्हि ॿुधाई आहे हज़रत हुज़ैफ़ खे उन्हनि जा नाला बिल्कुलु ॿुधायूं त इहे ॿारहं माण्हू फलाणा अलाह ताला जी तरफ़ां घुमायो त इहे फलाणा माण्हू ऐं लश्कर में अहिड़ा माण्हू बेहदूर अनवर सलाह जे पुठियां हलंदा हुआ ऐं मक़सदु उन्हनि जो इहो हूंदो हुओ त कंहिं न कंहिं वक़्तु नबी अकरम सलाह सम्झनि खे तकलीफ़ ॾियूं ऐं जेके हज़ूर अनवर सलाह सम्झनि सां माण्हू आहिनि उन्हनि खे काटे जुदा करे उन्हनि खे बि तकलीफ़ ॾियूं नबी अकरम सलाह खे तकलीफ़ ॾियूं <coughs> हिननि अहिड़ो इरादो पर नाकाम थिया सभु कुझु इन लाइ कयो जो दौलतमंद बणायो आहे अलाह अलाह जे रसूल पंहिंजे फज़ल सां माना हिननि खे माली गनीमत मुंहिंजा हिसा मिलिया हिननि खे ख़ुशहाल बणायो वियो तंहिंखां बाद बि एतिरे क़दुरु हिननि खोट कयो आहे चइबो त हिननि इन पंहिंजी ख़ुशहालीअ खे ईअं हिननि मल्हायो आहे हिकिड़ो माण्हू पंहिंजे दौलत खे इज़त खे मिल्कियत खे इस्लाम जे बरख़िलाफ़ मुस्लमाननि जे ख़्यानत में इस्तेमालु करे माना हिन पंहिंजी उहा इज़त ऐं अलाह जे तरफ़ां जेका नेमत हुई हुनखे ईअं मल्हायो बदतरीन आहे इन क़िस्म जो फ़ैसिलो हिकिड़े इंसान जो इहो इहो अदब अजबम जेकॾहिं इहे मोटी विया ईअं तूं बि तोबां कयूं ख़ैरु वरी बि मोकिलियो अथनि अलाह ताला वटि तोबा जो दरवाज़ो खुलियल आहे तोबो करे मुख़लिस थी पवनि भलो आहे वरी त मञूं कंदो खे आज़ाब दर्दनाक दुनिया में बि आख़िरत में मालम फ़िलहाल हर वली वला नसीर पोइ ज़मीन में हिननि जो कोई बि मददगार कोन हूंदो अलाह ताला नबी अकरम सलाह दुआ सां माले गनीमत जे ॾियण सां ऐं बरकात सां हिननि खे नवाज़ियो हिननि हिननि नवाज़ जो जवाबु इहो ॾिनो आहे यादि रखणु खपे हिननि माण्हुनि खे त सिदक दिलि सां जे जेको न थिया त हिननि खे सज़ा ईंदी सालबा बिन हातिब हिकिड़ो अंसारी हो हज़ूर अनवर सलाह अर्ज़ु कयो मुंहिंजे हक़ में दुआ घुरो मां तमामु मिसकिन आहियां ग़रीब आहियां अलाह ताला मूंखे कुझु शादगी ॾिए हज़ूर अनवर सलाह दुआ कयो पाण फर सालबा थोरी जेका शइ आहे सा जंहिं ते तूं ख़ुदा जो शुकुर करे न उहा थोरी शइ बि तुंहिंजे लाइ घणी आहे घणी शइ जो हुजे ऐं हुन में हक़ अदा न करे तंहिंखां उहा थोरी चङी थी हुन चयो त साईं महिरबानी करे मुंहिंजे लाइ दुआ कयो फरमायोसि के साहिबु तोखे इहा ॻाल्हि पसंदि न आहे त तूं मुंहिंजे नक्शे कदम ते हले मां हिन ॻाल्हि खे पसंदि कयो आहे जो हज़रत ज़िबर आयो उन अची हज़ूर अनवर सलाह खे चयो त साईं अलाह ताला फरमाए थो तव्हांखे हे ख़ुदि जबल सॼो सोनो करे ॾियूं न सिर्फ़ु हिकु जाइ ते पर तव्हां सां गॾु हलंदो पियो वधीक सॼो जबल जो जबल पोइ पाण बि इस्तेमालु करियो जमात खे बि खारायो ऐं ख़ुशहाली सां वक़्तु गुज़ारियो उनजे जवाब में सलाम खे चयो त मां घुरां थो त अलाह जो शुक्रगुज़ार बंदो हुजां जंहिं ॾींहुं मां रिस्क खा ऐं अलाह तबारक मताला जो ज़िक्र कंदड़ बानो हुजां जंहिं ॾींहुं मूंखे बुख हुजे जंहिं ॾींहुं मूंखे बुख लॻे त ख़ुदा खे यादि करियां ऐं वरी जॾहिं मूंखे रिस्क मिले त खाई ख़ुदा जो शुकुरु करियां इहो मुंहिंजे लाइ विरकर आहे चवनि चवंदा साल भाउ तोखे मुंहिंजी रस्म इहा थिए थी तीअं वरी हिन चयो त न साईं मुंहिंजे लाइ दुआ घुरो त मांखे कुझु माल मिले जो न साईं जुमे में अचे न निमाज़ जे जमातुनि में पहुचे कुझु ॾींहनि खां बाद हज़ूरनि वर सलाह उन ज़कात जे लाइ माण्हू मोकिलियो माल मवेशी मेशी मिल्कियत इहो ज़ाहिर माल आहे इन ज़ाहिर माल जी ज़कात वठबी ऐं जेको बातिन माल आहे दौलत मिल्कियत पैसो कर सोन चांदी उहा उन्हनि मालिकनि खे पाण ॾियणी पवंदी आहे हिकिड़ो माल ज़ाहिर आहे ॿियो माल बातिन आहे ज़ाहिर माल जी हुकूमत ज़कात वठी सघे थी बाक़ी जेको बातिन माल आहे हुनजी ज़कात न वठे न को वठणी आहे न कोन वठे जेको पाण ॾे त त अचे न बसि हितां हे जेको ज़कात जो मसइलो आहे हे जेको माण्हुनि जे पैसनि मथां कढनि था ज़कात हिकु त इहो ग़लति आहे ॿियो त कढनि था सूद मझूं तंहिं करे सूद उहो हराम आहे वरी उन हराम जे मथां ज़कात जो नालो रखणो इहो कुफर आहे ऐं वरी इनखे विराइणु ज़कात जे नाले सां इहो तंहिंजे मथां कुफर बालाए चुको आहे बहरहाल हिन ॾे माण्हू वियो त तूं ज़कात ॾे पोइ चवणु लॻो त बाबा ज़कात त ॼण जिज़ीअ जी भेण आहे ज़कात मुस्लमान जे माल मझां ततहीर जे लाइ हिसो अलाह मुक़ररु कयो आहे इबादत आई आहे ऐं जिज़ियो आहे ॾंडो कासर जे कुफ़र ते उहो कुफ़र खे नथो छॾे मुस्लमाननि जे अमुन में रहे थो पर कुफ़र खे नथो छॾे हुकूमत मञे थो हिकमत इस्लाम जी माना ईमान नथो तस्लीम करे पोइ इहो थींदो आहे ज़िमी इन जी हिफ़ाज़त में हुकूमत जवाबदार आहे हिन जे माल ऐं जान जी ऐं हिन जे अयाल ऐं अहल जी पोइ इनखे कुझु ख़र्च ॾियणो पवंदो हुकूमत खे इहो आहे जिज़ियो सोचे त हिते जिज़ियो आहे जिज़ियो वठिबो आहे काफ़र खां सो इहो त ॾियणो ॾुख थो लॻे मां मुस्लमान आहियां बाबा मां काफ़िर त न आहियां त जिज़ियो ॾींदुसि हाणे ज़कात जो नालो रखी जीज़ियो जिज़ो वठिबो आहे काफ़ रखां कलमो पढ़ी मां फतवा बि पंहिंजी पैसल बि पंहिंजो मोटाए कढी वरी हिकु हवसि वरी हर ॿ टे दफ़ा इनकार कयईं टे दफ़ा न बीह कर सलाह वहे साल साल बा तुंहिंजे लाइ त वैलजी कीअं फरमाइजो पोइ उन ते गुनाज़र थियूं उनखां बाद किन मिटनि माइटनि खे ख़बर ॿुधाई त क़रान शरीफ़ तुंहिंजे ख़िलाफ़ु हो आयतुनि में नाज़िल थियो आहे पोइ हिन तो ज़कात बादले मजबूर थी ढोर सवत सवत ईअं आहे किसो बकरी उहे अचे हिन पेश कयूं जेतिरा सवा हुआ ओतिरी ॿकरियूं का ॻाल्हि कान्हे पर माण्हू खे शुभ अचे नफ़्स में पैदा थो थिए ऐं हिर्स हज़ूर अनवर सलाह फरमाए थो असांखे ज़कात क़बूल करण जे लाइ अलाह जे तरफ़ां मना थियल आहे पोइ घणो हिन दाहूं कयूं आवेला कई पर चयूं त न थींदो ईअं ज़कात नबी अकर करणु सलाह न क़बू करणु वॾी आर जी ॻाल्हि हुई हुनजो न पती पियो इज़त हुनजी हली वई बदनामी थी एतिरे क़दुरु जो किरी पियो ज़मीन ते भतके पियो पर कीअं बि हुजे तो पंहिंजे दिलि में मुनाफ़ी छपाई हुई उहा ज़ाहिर थी हज़रत सिद्दीक अकबर रज़ी अला ताला जे ज़माने में वरी ज़कात खणी आयो हज़रत सिद्दीक अकबर क़बूल न कई हज़रत उमर साईं जे ज़माने में ज़कात खणी आयो हज़रत उमर साईं क़बूल न कई हज़रत उस्मान रज़ी अला ताला ज़माने में ज़कात खणी आयो क़बूल न कयूं हर को ईअं चवंदोसि बाबा नबी अगरि सलाह सां तुंहिंजी ज़कात रद्द कई आहे तुंहिंजी कबूल न कबी आख़िर हज़रत अमीर उस्मान जे ज़माने में मरी वियो पर ज़कात जी क़बूल न थी हे आयतूं जेके आहिनि इन बारे में आयल आहिनि त अहिड़ा रजत पसंदि माण्हू दौलत जा पूॼारी पोइ हिननि खे काटे छॾणु घुरिजे बसि का ज़रूरत कान्हे मतिलबु इहो आहे जेके रे एक्सलेंट क़िस्म जा माण्हू हूंदा आहिनि उन्हनि खे इस्लाम में कंहिं क़िस्म जी जो को दख़ल न आहे तोड़े दौलत हुजे तोड़े मिल्कियत हुजे काॾे कबी हिननि जी ख़ासि थी आहे काॾे कबी जेकॾहिं अलाह असांखे पंहिंजो फज़ल सां ॾिनो न सद कनि ॾाढियूं ख़ैरातूं कंदासीं भले न मसाइल आहिनि वॾो भलो थी पवंदुसि इहे हिन ॻाल्हियूं कयूं फल मां अताम फज़ली अलाह ताला जॾहिं पंहिंजो फज़ल इनायत कयो बखलू बि बुखुल कयूं मोड़े मोड़े तूं मुंहुं परे हलिया विया आक बम अलाह ताला जे पुठियो निफ़ाक हुननि जे दिलनि ते मारियो इलाही इहो मुंहिंजो हो जेसिताईं ख़ुदा सां हली मिलनि मिमा अखलफ़ू जो हुननि मुखालफ़त कई अलाह सां मां जेके हिननि वाइदो कयो कयो हुन में ख़िलाफ़ु वर मकान कूड़ण था अलम अलम जा अन अलाह नथा ॼाणनि त अलाह ताला ॼाणे थो हिननि जे ज़ाहिर खे खे हिन जे ऐं बेशक अलाह ताला अलाह मुल अलॻि पिया पंहिंजे हिन ॻुझनि खे ॼाणंदड़ आहे इहे माण्हू उन्हनि जे लाइ अलाह ताला फ़ैसिलो कयो त अहिड़नि माण्हुनि खे बि तव्हां तव्हांजी काटे कढो का ज़रूरत कान्हे हिननि माण्हुनि जी रब ॿुधे थी जानदार आहिनि ऐं खे सम्झे थी ऐं अलाह ताला फरमाए थो त हिकिड़ा माण्हू अहिड़ा आहिनि जो ख़ैरात ते नुस्ख़ा इहे जेके मुनाफ़िक क़िस्म जा माण्हू हूंदा आहिनि न कंहिंजी नेकी उन्हनि खे न वणंदी आहे पोइ नेकी वॾी हुजे त उन ते रिया जो तानो मुंहिंजे थोरी हुजे त चवनि त कहिड़ी ज़रूरत आहे ऐं पाण बि कोन का निकितनि अहिड़ा घणा माण्हू थींदा आहिनि हिकिड़ा हज़ूरनि सलाह सम्झो सदके जो हुकुम कयो हज़रत अब्दु चारि हज़ार दीनार आंदा अचे हज़ूर साईं जी ख़िदमत में आसिम बिन अदी हिकिड़ो वॾो पिंडो खजूर जो आंदो जंहिंजी क़ीमत चारि हज़ार दर में हुई उहो वस्क हो खजूर जो वस्क में पवंदा आहिनि साढा सत मण चारि हज़ार दरे में उनजी बि थी पाउजी मुनाफ़ चवणु लॻा त हिननि ॿिन्ही त साईं पंहिंजो रिकॉर्ड क़ाइमु कयो नालो ॾेखारियो अहिड़ी तरह पाण में तनव करणु लॻा हिकिड़ो ग़रीब साहिब अबू वकील हबहाब ग़रीब मिसकिन उहो सॼो ॾींहुं महिनत करे करे हिनखे हिकिड़ो खजूर जो टोयो मिलियो हिन में मज़दूरीअ में सो वीचार उहो खणी गंढड़ीअ जा रोबेश कई वरी इन ते मज़ाक उड़ाइण लॻा त खा बखा हिन बि चवंदा आहिनि त रंग लॻाए पाण खे शहीद बणायो इन जी कहिड़ी ज़रूरत हुई जो खजूर जी गॾड़ी खणी अचे ॾिनी अथई जिते हेॾी मिल्कियत ऐं सदकात अची गॾु थिया आहिनि भला हिकिड़ो ग़रीब माण्हू छा करे हुन खां त एतिरो थियो ॿियो त हुयो कोन कुझु हुन वटि अहिड़े तरह तानो मस्करी करणु लॻा हिकु रम ताला फरमाए थो त इहे माण्हू आहिनि जिन अहिड़े क़िस्म जो हिकिड़ो किरदारु अदा कयो आहे जो हिकिड़ी हक़ीक़त खे ठुकराइनि था ऐं ॾिसणो आहे हिननि माण्हुनि जे हालात खे जेको पंहिंजे हालत आहार ख़र्चु करे थो उन ते उन अंदाज़ ते रब तबारक मताला क़बूल थो फरमाए असुल मसइलो अजर जो जेको पंहिंजे गुरबत आहार ॾिए थो उहो को घटि कोन थो ॾिए उन में घणो ॾिनो असुलु सदको आहे सबको मुकिल माना हिकिड़ो माण्हू ॿारु खणे पंहिंजी महिनत पूरी करे जेॾो ॿारु खणे ओतिरो ई खणी वीचारो ॾे पोइ हिकिड़ो वॾो ॿारु थो खणे हिकिड़ो थोरो ॿारु थो खणे ॾिसंदो आहे अलाह ताला हुनजे ते इन अंदोरेला कुम कुम कीअं कुलूर नियात कुम तव्हांजी नियत केतिरे क़दुरु आहे दिलि खे थो रब ताला ॾिसे बाक़ी ज़ाहिरी सूरत त इहा ई जेका ॾिसण में आई पर हिननि माण्हुनि खे ज़ाहिर त नज़र आई तंहिं करे तानो ॿिन्ही पासनि ते वलदीन हिकिड़ा अहिड़ा माण्हू जेके पंहिंजी महिनत वारो मिनम उन्हनि खां डिजनि था हिकिड़ा फर्मा बरदार आहिनि मुस्लमान जेके सदकात में वीचारा कोशिशि था कनि उन्हनि ते बि तानो ऐं जेके पंहिंजी महिनत आर करे ॾियनि था वीचारा उन्हनि ते बि मस्करी सखर अलाह मिनम हिननि खे जी सज़ा ॾिए थो अज़ाब अज़ाब दलील उनजे लाइ आहे दर्दनाक अलाह ताला फ़ैसिलो कयो पोइ जॾहिं इहो फ़ैसिलो थी वियो त नबी अकर सलाह सम्झनि खे इन बारे में तबियत जे अंदरि ॾाढी गिरानी थी त हेतिरा माण्हू कटिजी विया अलाह ताला थो फरमाए त हाणे तूं हिननि जे लाइ बख़्शेश असांखां घुरे या न घुरे कोन बख़्शो हिननि लाइ बख़्शे या न बख़्शे इन तस्ता फिरदम सभी नंबर जेकर सतरि दफ़ा बि तूं हिननि जे लाइ माफ़ी घुरे लही अलाह ताला इन्हनि बागनि खे हाणे माफ़ी कोन कंदो बसि मतिलबु हीअ आहे त जेको बग़ावत जे अंदरि हद खां टपी वञे उनखे बाग़ी हदूद में छॾे ॾिनी त भली उहो सज़ा जो मुस्तो जे बि वञी पंहिंजे उन किरदार जे सज़ा खे पहुचे ज़ाल खे ॿियनि कफ़र अलाह ताला कुफुर कयो अलाह जो अलाह जे रसूल जो अलाह ताला फासकीन जे क़ौम खे हिदायत कोन कंदो आहे <clears throat> कई मरतबा न बि सलाह सम्झनि वटि इन्हनि ते इस्तफार पढ़ायो ऐं दुआऊं घुरायूं असुलु ॻाल्हि इहा त मदीन मुनोहर में हिकिड़ो मुनाफ़कनि जो अमीर हुयो अब्दुला बिन उबई उन्हनि जो थियो इंतकाल हज़ूर अनवर सलाह सम्झनि वटि हुनजो पुटु आयो उहो हुयो मुखलिस पीउ ऐं पुट जो नालो अरब रखंदा हुआ हिकु अब्दुला बिन बिन बिन बिन अब्दुला अब्दुला अब्दुला अब्दुला उबई उबई उहो थियो हे ऐं उबई बिन सलूल सलूल वरी हिननि जे माउ जो नालो आहे अॻिते पीउ जो नालो कोन हुयुसि एतिरो नसल में कमज़ोर हुयो जो हुनजे माउ जो नालो वरितो वेंदो हुओ बसि एतिरो काफ़ी आहे माण्हूअ जे लाइ पोइ उहो हुयो असली हिकिड़ो वॾो चालाक चलतो पलतो इन खे हज़ूरनि वर सलाह सम्झण सां हिकिड़ी दुश्मनी थी पई ॻाल्हि इहा हुई त उन पट जा माण्हू हिन ॻाल्हि ते तयारु थी चुका हुआ त अहिड़ो ॻाल्हाईंदड़ बर्ख क़िस्म जो माण्हू इन खे खणी पंहिंजे अला यसरब जो बादशाह बणाइनि ऐं कोशिशि बि कयूं त का ताज़ बाज ठाराए हिनखे पाराए पंहिंजी हुकूमत क़ाइमु करे इतफ़ाक़नि हज़ूरनि वर सलाह सम्झनि इन ऐं न तयार में अची विया हिजरत करे अनुसारनि मुआदो कयो नबी साईं जन सां ऐं बैत करे आया हुआ उते हज ते हज़ूर अनवर सलाह सम्झनि वटि जॾहिं विया हुआ हज ते पोइ माण्हुनि जो मुंहुं बदिल अहिड़ी अज़ीम तरीन बरक़त वारी शख़्सियत अची वई हिनखे ॾाढी हिन में तकलीफ़ पहुती हमेशह सड़ंदो रहियो केतिरो वक़्तु काफ़िर रहियो पोइ जॾहिं ॾिठई त कुवत वधी वई आहे पोइ चारा नाचारा मुस्लमान थी पियो इन में पंहिंजी आफ़ियत ॾिठई हमेशह रेशा तवानी कंदो रहियो हे हाणे इन जे लाइ वाक़ियो जेको आहे हिन तरह सां मरी पियो हुनजो पुटु आयो जी ख़िदमत में मुंहिंजे पीउ जी हालत तव्हां बदर जे ॾींहुं हिन हिकिड़ो कमु कयो उहो ई त हज़ूर वर सलाह सम्झनि जो चाचो हज़रत अब्बास उनजो चोलो फाटी वियो जंग ई अहिड़े क़िस्म जी जे तफ़री हुई चोलो बि फाटल हो जो नंढो वञी रुॻो हेठि पहुतो दबरीअ ते हेठि जेको दिबो फाटी पोइ उन चोले ते जो हज़रत अब्बास जॾहिं नबी साईं जन ॾिठो त माण्हुनि खे नबी साईं जो निगाह उन ते हो कुकर जे पासे ते गिरफ़्तार थी आयो हो ॾिठो त हुननि नबी अकरम सलाह सॼा जेके तबई जज़्बात आहे उनखे हिन महसूसु कयो गाना माण्हू त हुयो न पर शर्म कोन पियो तब में हिकदमि उते जो उते तकड़ में चोलो लाहे चए त बाबा साईं चोलो तूं पाए चोलो खणी पाए इहा ॼण हिकु वॾी ॻाल्हि ॼणी नबी साईं जन खे इहा ॻाल्हि ॾाढी महसूसु हूंदी हुई ऐं पाण त वॾे फुल्क जा मालिक हुया तंहिं करे हिननि खे नंगो घाड़ो बि न कंदा हुआ हिननि जे ग़लतियुनि ते पिया हमेशह किशम पोशी कंदा हुआ अॼु हिन जो पुटु आयो त साईं मुंहिंजे पीउ जो हीउ हाल थियो आहे उहो मरी चुको आहे अलाए छा हाल थींदो तव्हां खां कुझु पुॼे पोइ पाण न बि साईं जन पंहिंजो चोलो मुबारक हो उन मुबारको हिन जो आहे त मां अचां थी जॾहिं उथिया तयारु थी त हज़रत उमर फारूक हज़ूर साईं जन जे तेरहनि मुबारक में दामन में हथु विझी अर्ज़ु कयो त साईं तव्हां इन्हनि जे निवास जनाज़े ते न हलो फलाणे ॾींहुं इन मुनाक़ ते हीअ अख़र ॻाल्हाया फलाणे ॾींहुं हीउ ॻाल्हाया फलाणी तारीख़ करण सां इन माण्हू जे हेठां न हले फरमाइण चयो मर अलाह ताला फ़रमायो आहे त तूं जेकर हिन जे लाइ इस्तफाद कंदे त ख़ुदा न बख़्शींदो सतरि दफ़ा जेकॾहिं इस्तफ़ा करें त बि न बख़्शींदो पर जॾहिं मूंखे यकीन हुजे हा जो अलाह ताला फ़र्मायो त हिनखे न बख़्बो जे एकहतरि ॿाहतरि दफ़े में ख़ुदा बख़्शिया त मां ॿाहतरि दफ़ा खे इस्तफा पढ़ां पर मूंखे मन ख़ुदा कान कई आहे त न वञे हिनखे ख़बर कई हिनखे इस्तफ़ा पढ़ो हीअ ख़बर आहे त ख़ुदा न बखीरनि बाक़ी हीअ मूंखे ख़बर आहे त मनो कान्हे ॿ ख़बरूं आहिनि हिकिड़ी इहा ॻाल्हि आहे त मां इन्हनि जे लाइ इस्तफ़ार पढ़ा ख़ुदा न बखीर ॿी ख़बर हीअ आहे त इस्तफ़ार जी मनो कान्हे तंहिं करे जेकॾहिं मां उन्हनि जे लाइ का दुआ कई त हर्ज़ु कोन्हे हज़रत हज़रतमि त मां ॾाढो हिन ॻाल्हि ते परेशान आहियां पोइ पिछे पेशेमान थियो त मुंहिंजो हक़ु कहिड़ो हुजे न बि साईं मां तव्हां हुयो जज़्बात जेके हुया न हिकिड़ा हिकिड़े बुरे माण्हू जे लाइ जज़्बात हिन खे मजबूत कयो त हज़ूर सलाह सम्झो त हाणे मुनासिबु न आहे लिब मुबारक कढी हुनजे वात में कीअं मन अलाह ताला इन अजा मुबारक अजा जे करे हिन जो हिन ज़ुबान सां गंदा बि कॾहिं ॻाल्हाया आहिनि उहा गंदगी मल्हाईंदा करे पोइ ॿाहिरि हुनजो जनाज़ो वरी कढायूं हेठि विधो हुयूं बसि वञिणो बि कोन्हे नमाज़ न आहे पोइ ॿीहर कोन्हे अलाह अलाह फास्तीन अलाह ताला फास्तीन खे हिदायत कोन कंदो आहे الرحمن الرحيم فرح المخلفون بمقادهم خلاف رسول الله فكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقود أول مرة فقودوا مع الخالفين فلا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقوم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون الا توجبك اموالهم واولادهم انما يريد الله ان يعذبهم في الدنيا في الدنيا فتذهب انفسهم وهم كافرون जॾहिं जमात में ॿ नज़रिया हूंदा त हिकिड़ो कमु जमात जो हली न सघंदो इहो हुयो मज़मून उन जा ॿ टे मिसाल ॿुधाया विया मुनाफ़ जे मुत मुनाफ़िक जो नज़रियो अलाह ताला जो कलमो बुलंद करणो न आहे ऐं मोमिन जो नज़रियो अलाह जे कलमे खे बुलंद करणो आहे दुश्मन सां टकर ॿिनि क़िस्मनि जो थिए थो हिकिड़ो मुक़ाबिलो आहे मादियात में ॿियो मुक़ाबिलो आहे दीनियात में जेको मादियात में तकड़ थिए थो उन में दुश्मन सां मुक़ाबिलो असबाब जे बुनियाद ते ऐं कुवत असबाब ते रखियलु आहे पर जेको दीनी आत में मुक़ाबिलो आहे बेदीन जो दीनदार सां दीनदार जे लादीन सां इहो बि असबाब आहिनि मगर असबाब माफ़ कल आदत इन जमात जो तालुक आहे एलाह कलम अलाह जे कलमे खे बुलंद करणु इन्हीअ में इंसान सां मलकूत शरीफ़ आहे जीअं हदीस पाक में आयो उन्हनि جو जो दर्जो ॿियनि मलकनि खां बुलंदो आहे जेके बदर में शरीफ़ थिया जीअं बदरुनि जो दर्जो साध अकराम में बुलंदो आहे जीअं मलकूत में उन मलायकनि जो दर्जो बुलंदो आहे जेके बदर में शरीफ़ थिया हितां सम्झ में आयो त मलकूत एला कलमत लाइ में इंसाननि सां साथ ॾिए थी ऐं इहा वफ़ादारी आदम अल सलाम सां शुरू थी हुई संदसि साख़्त वारे ॾींहुं जॾहिं हिननि सभिनी सॾो कयो इहो हुन सां वफ़ादारी जो सबूत हुयो इंसान अलाह ताला सां मुआदो करे थो अलाह ताला जेकॾहिं उनखे इल्मु ॾिनो त उहो उन ते अमल कंदो दीन जो इल्मु इहो वॾो इल्मु आहे नबवी इल्मु आहे उहो ई उन ते इहो अमल करे जो अलाह जे कल में बुलंद करण लाइ कोशिशि करे पोइ असबाब जेकॾहिं दुश्मन जे मुक़ाबले जेतिरा न हुजनि परवाह न सही अला ताला पंहिंजे फ़ौजियुनि ॾांहुं लिखे थो त तव्हांजो मुक़ाबिलो दुश्मन काफ़र सां बेफ़रमान आहे तव्हां जेकॾहिं फर्म बरदारी में कमी कंदव हू तव्हां खां असबाब में घणा लश्कर में घणा पोइ तव्हांजी जंग असबाब जी जंग थी वेंदी दीन उन्हनि में बि कोन्हे तव्हां में बि कोन्हे असबाब तव्हांजे मुक़ाबले में अलाह ताला छो बेकार बणाए तखलीकी उसूल जे बदला तव्हां पंहिंजे रब ताला जा अहिड़ा फर्म बरदार हुजो जो मुकमल पूरा पोइ अल्ला ताला उनजे असबाब खे बेकार बणाए जहिड़ी तरह बदर में ॾिठो या ॿियनि मौक़नि ते जेके बि फुतूहात नसीब थिया उन्हनि में इहा हालत हुई तंहिं करे तव्हां अलाह जी फर्मा बरदारी फर्माबरदारी सलाह जी सुनत जी ताबेदारी लाज़िम कजो त जीअं रब तबारक मताला खे तव्हांजी मदद में पर मां कान हक़नि अल न नसुर मोमिनी मोमिननि जी मदद करण सां असांखे हक़ आहे जेको इल्मु आहे उन ते अमल करणु माण्हू चए थो इल्मु मिलियो त अमल कंदुसि माल मिलियो त मां फलाणे फलाणे नेक कम में ख़र्चु कंदुसि हिन खां वधीक ॿियो कहिड़ो नेक कमु आहे जो अलाह जे कल में गुल बुल करणु में इंसान पंहिंजे माल खे ख़र्च करे इंसाफ़ थी सघे थो जेके मुखलफ़ हुया पोइ रहंदड़ माण्हू हज़ूर अनवर सलाह सलम खां पोइ वेही रहण में जुदा थी वेठा बे में पोइ वेहण में ख़िलाफ़ रसूल सलाह जुदा रसूल सलाह खां उहे माण्हू हुया हुआ कॾहिं जाइज़ हुननि नापसंद कयो हो त पंहिंजे माल सां जिहाद कनि इहे इन नज़रिये जा माण्हू आहिनि जमात में ॿिनि नज़रियनि जा माण्हू हुजनि पंहिंजे इल्म खे अमल ते जारी कनि ऐं पंहिंजे माल खे अहिड़ा कलम ते लाइ ते जारी कनि पोइ कामयाबी आहे इहा हिकु जमात आहे पर जे इन जमात में ॿिए क़िस्म जा माण्हू हूंदा जो पंहिंजे इल्म जे मुताबिक़ फ़ैसिलो न ॾियनि पंहिंजे माल जे मुताबिक़ कुर्बानी न ॾियनि उहे ॿधे न आहिनि इहे अहिड़नि माण्हुनि जमात खे नफ़ो न थींदो आहे त तीर अहिड़नि जमात वारनि खां करणु घुरिजे हे इहे माण्हू आहिनि जेके नबी अकरम सलाह खां पोइ हिते रहण में ख़ुशि था थियनि हालांकि हुननि खे इहा ॼाण आहे त रसूल सां वञणु घुरिजे अमल जो ख़िलाफ़ु माल में उन्हनि खे मिलियो त आहे मगर उहो मुआफ़ ख़र्च नथा कनि जहिड़ी तरह साल में ख़बर माल हुनखे मिलियो मुआप ख़र्च न कयईं पोइ मुस्करज बि हो अलाह जे गज़ब में लान वाला फरमायो अलाह जे रस्ते में हो ना पसंदि था कनि निकिरण जो साल लातनि शुरू फिलाए पाण में चवण लॻा गर्मीअ में निकिरण जी ज़रूरत कान्हे इहे हिक ॿिए में पाण खे चवनि पिया या किन मुननि खे जीअं उन्हनि जे हिमत खे सुस्तु कनि बाबा गर्मी आहे केरु वेंदो तबूक जी लड़ाई तबूक जी लड़ाई तकरीबन अॼोके दौर में जेकॾहिं गौर कजे थो आसार जेके ॿुधाइनि था साहबा खजियूं पकल अंगूर तयार चवनि पिया त एॾी गर्मी आहे ज़रूरत कहिड़ी लव कानू यू हे न बि तूं चवे त जहनम जी हिन खां बि सख़्तु आहे तंहिंखे विसाइण जे लाइ निकिता आहियो त हीअ गर्मी छा कंदी भले तूं कलील आहे थोरो खिलो घणो रोहन थोरो खिलनि जज़ाम बि मां कान सघूं उते सज़ा मिलंदी सां यानी चंद ॾींहं पंहिंजे इन हरकात ते ख़ुशि थियो किली वठो पर सज़ा हुनजी सख़्तु ईंदी ऐं उन में इंसानु इंतिहाई आज़ीज़ हूंदो पोइ उते माण्हू छा थो करे सघे ऐं अला तबारक मताला जे ॾाढो कहिड़ो जवाबु ॾींदो हिननि माण्हुनि जी इहा ख़ुशी हिकिड़ी आर बि ख़ुशी आहे जेका हुननि जे सम्झ खां जेका सम्झ हिकिड़े दाना वक़्तु हुजणु खपे खां घणो परे पैर रजा कल आहे जेकर अलाह ताला तोखे मोटाए अचे अला ता में नम कंहिं हिकिड़ी जमात ॾे सस्ता ज़नू कलियल ख़ुरूज पोइ ॿीहर तोसां निकिरण जो इरादो कनि इन्हनि खे पोइ कॾहिं शर्मसारी लाइक़ु थींदी आहे परियां फतह मिली वञे मुसलमाननि जो नुक़सान बि न थिए पोइ इन्हनि जे लाइ अफ़सोस हूंदो आहे या का तकलीफ़ न पहुती इताद बि नसीब थी वई पोइ बि अलाह ताला फरमाए थो जेकॾहिं निकिरण जो इरादो कनि बिल्कुलु आबद आहे न निकिरो अहिड़ो जेको फिक्री नुक़सानु आहे हिकु जमात में फिक्री नुक़सानु ज़बरदस्त ध्यानु आहे शाह इस्माहिल शहीद रहमत बालाकोट जे लड़ाई में सिखनि सां जंग ते वियो पंहिंजी जमात में माण्हू हुया मुसलमान मौजूदु हुया पोइ उहे पठाण हा उन्हनि वटि रफ़ ममनू हुई छा इस्माइल साहिब जन रफ़ा कंदा हुआ हे अहिड़ो मसइल जेको दीन में मुख़्तार आहे इन इख़्तिलाफ़ जे करे पोइ साज़श थी उन साज़श में मुस्लमाननि जो उते जे मुस्लमाननि जो ताउन घटिजी वियो नतीजो ई निकितो त जमात सही थी वई आहे एतिरो फ़र्क़ु बि चङो न आहे हे मुनाफ़नि जो त हेॾो सारो फ़र्क़ु आहे अलॻि हुया परफ़ाइद जे मसइले ते टुटी पिया हिननि बुज़ुर्गनि खां छॾियो कोन हुननि मञियो कोन ताउन कटिजी वियो हुनजे मथां दुश्मन मुक़ाबिलो करे चढ़ी आया हिकिड़ो वॾो मसइलो आहे जेको मिसाल तौर मां पेश कयो एॾियूं इहे सख़्तु ॻाल्हियूं आहिनि जेके इंसान खे कॾहिं न कॾहिं साम्हूं अची थी वञनि ऐं उनमें जुमूद जेको आहे सो उहो जुमूद नुक़सानकार आहे जमाल शाह साहिबु हकीम आहे शाह साहिबु जेका फिकर पेश कई आहे सां अहिड़ी पेश कई आहे जेका सभिनी मज़हबनि खे मिलाए थी ऐं पाण लिखियो अथनि त मां अमलनि हनफ़ी आहियां फिक्र मुंहिंजो वसी वियो आहे शाफ़ मसल खे क़बूल थो करियां इन में तलफ़ीक़ न थींदी आहे तलफ़ीक़ चइबो आहे जो हिकिड़ो शख़्स ईअं त नंढी न आहे पर जीअं त हिकिड़े मज़हब जी मिसाल हिकिड़े क़ौम जी मिसाल असां करे नथो मिसाल वॾी हूंदी आहे जीअं पहिरियों मिसाल रहंदो जुमे जो मामिलो आहे जुमे जे मुतालिक़ हन फी में शहरत तिजारत इकामतूद अमीर हाकिम इहे सभु शर्त आहिनि वजूब जा शर्त आहिनि जेकॾहिं न हुजनि त पोइ न जुमो न हुजे पर जुमे में मफ़ाद न पढ़ण खां घणा मसइलो साबित क़ुर मझां अहिड़े क़ुर मां मसइले साबित थियल खे जंहिंजो तक़रीबन इतलाक पियो नज़र अचे उनखे इन ॻाल्हियुनि सां मुकैद करणु रिवायात सां रिवायत मिलंदी हज़रत अली करम अलाह जी रिवायत रिवायत मुतवातर कान्हे मशहूरु रिवायत आहे मुकैद करे ऐं जुमे खे नंढनि गोठनि मंझां बंदि करणु इहो नुक़सानकार मालूम थियो इतमा माण्हुनि जो थिए थो क़ुर जूं ॻाल्हियूं ॿुधनि था हिकिड़ो साल उन्हनि खे दीन खां आगाह करे थो इहो वॾो नफ़ो आहे तरीक़ो तबलीग जो आहे इन में अहमियत बि आहे तंहिं करे पोइ शाखी मसलक ते फतवा ॾिजे शर्त कोन्हे मफ़ाद कोन्हे माण्हुनि जी हिकिड़ो माण्हू आहे टे दफ़ा अथनि टे तलाकू आहिनि ज़ाल खे कंच अंफी मसलक में इहे टे तलाकू आहिनि तालकु सलासन जुदा जुदा हिकु आहे तंहिं करे टे तलाक अची वियो मुगल सांन ॿिए सां निकाह करे फायर थिए थो छाफ वटि इहे टे दफ़ा तलाकन सां वाहिदा आहे होॾे जुमे ते फतवा छाफ मसल ते ॾिजे हेॾे अदद तलाक में फतवा न ॾिजे इन में फ़र्क़ु आहे हे शख्सी जुज़ी मसइलो आहे इहा तलफ़ीक़ आहे क़ौमी मुफ़ाद आहे इहा तलफ़ी हे तॾहिं जॾहिं कंहिं मसलक में फतवा ॾिजे ॿिए में पर जेकॾहिं पंहिंजे मसलक ते गौर कजे त उन में बि हिकमत नज़र अचे थी गुंजाइश जी हिकिड़ो वजूब आहे बि जवाब तंहिंजो दरवाज़ो खुले थो मुसाफ़िर ते ऐं मरीज़ ते जुमे जी जमा ते वाजिबु कान्हे अची वञनि जुमो अदा थी वेंदो ॿिए पहिरीं खां आहे हालांकि जेकॾहिं मुसाफ़िर सफ़र में हुजे बांग बि ॿुधे न लड़े हलियो वञे जुमो फर्ज़ु कोन्हे फरमाइनि था जेको शख़्स टे जुमा मुसलसल न पढ़े हुन ते मोहर निफ़ाक जी लॻे पर मुसाफ़िर सफ़र में टे जुमा न पढ़े कुझु न आहे मरीज़ टे जुमा न पढ़े कुझु न आहे हुन वाजिबु तरक कयो आहे हिन ते वाजिबी कोन हो पर अचे थो त जुमो जाइज़ आहे वक़्त जे फर्ज़ खां किफ़ायत करे थो इहो फ़र्क़ु महसूसु न थियो आहे अक्सर माण्हू जी त खे जवाज़ जी हैसियत बि त आहे जाइज़ जो मतिलबु हीअ आहे त माना ॿिए पहिरीं जे फर्ज़ खां किफ़ायत करे दर्जात न पर फर्ज़ खां किफ़ायत छो मुसाफ़िर जॾहिं अची शरीफ़ थींदो त पोइ फर्ज़ खां किफ़ायत कंदी वाइदो न आहे जाइज़ वॾनि शहरनि में जिते शर्त लभनि उते जुमो वाजिबु आहे मथां मोहर निफ़ाक जी लॻंदी पर नंढड़नि ॻोठनि में जुमो न आहे उते जी एवज़ जाइज़ त आहे इन खां इनकार छो थियो आहे हे त पंहिंजे मसलक जी ॻाल्हि आहे ॿिए पासे ते वञण जी ज़रूरत ई कान्हे इहा ॻाल्हि इन ॻाल्हि में अचे हमखी जेके हिन वक़्तु वक़्त आहिनि उन्हनि ज़ोर ॾिनो आहे जे मसलक में जुमो में वाजिब ई कोन्हे ईअं चवनि न जाइज़ ई कोन्हे हितां थो उहे उहे माण्हू आहिनि वरी कुदरत जेके पैसा वठी ऐं चवनि था त हे जाइज़ आहिनि नालो रखनि था चइबो त हुननि में सम्झ कान्हे होॾे बि जाइज़ था कनि त हेॾे न जाइज़ था कनि नी कान्हे जो फ़र्क़ु करे सघनि ज़कात जे दरमियान सूद जे दरमियान हेॾो सारो बयन फ़र्क़ु अल हलाल बयन अल हराम बयन नथा फ़र्क़ु करे सघनि पोइ इन्हनि जो दिमाग़ एतिरो मतिलबु त जमात में ॿ ज़हन हूंदा त कमु न थींदो नुक़सानु थींदो इहा ॻाल्हि हिते अलाह ताला ॿुधाए थो जिहाद खे नुक़सानु पहुचंदो इतिहाद खे नुक़सानु पहुचंदो सभु शइ खे नुक़सानु पहुचंदो अहिड़े क़िस्म जा इतिहाद इजमाइयात में कामयाबु न वेंदा आहिनि असांखे अहिड़ो घणो दीन में नुक़सानु पए पहुतो आहे अॼु ताईं इन ॻाल्हि खे नज़र अंदाज़ करे फौरी कुवत हासिलु करण जे लाइ केतिरनि ॻाल्हियुनि खां चिस्म पोशी थी कजे मगरि उहा चिस्म पोशी असांखे नुक़सान जी ज़रूरत आहे दिमाग़ में त तीर न रही आहे इहो हिकिड़ो मसइलो जेको मां पेश कयो अलाह ताला फरमाए थो इन्हनि खे चओ असां सां न अचनि इहे अहिड़ा माण्हू न अचनि जिन जो ज़हन ॿियो आहे इहे जमात में नुक़सानु कंदा आदू आहे दुश्मन सां न हली लड़ो असां सां न हलो इन हिन तूं बिल्कुलु अबल मर पहिरीं तव्हां वेही रहियो पकूद हाणे पोइ साल रहंदड़नि सां तव्हां बि वेही रहो उहे हुया ॿार रनू ॻाल्हूं नातवान ओढ़ा मरीज़ अपाहज उन्हनि सां वञी रहियो हाणे तव्हां इन ज़हन तव्हांजो अपाहज आहे हिकिड़ो जिस्म में हूंदो आहे ॿियो ज़हन में उहो हुननि खां बि किरियल किरियलु छो त हो हुननि खे माफ़ी मिले थी एॾा आहे रसूल हो जेकॾहिं वॻा कनि त उहे जिहाद में शरीक शरीफ़ अलाह ताला न बि साईं फरमाइनि था त हिकिड़ी अहिड़ी क़ौम आहे जेका पोयां वेठी आहे तव्हां कंहिं वादी में वञो कंहिं मुल्क में वञो कंहिं इलाइक़े में वञो ॼण उहे ज़हनी तरह तव्हां सां गॾु आहिनि उन्हनि जो दर्जो तव्हांजो दर्जो हिकु जहिड़ो आहे पर उन्हनि जी शर्त आहे रसूल प्रोपगंडा सेक्रेटरी जो आहे पोइ वेठा कमु कनि हे जेके माण्हू पोइ हिते पोइ उहे अहिड़ा ॿार ऐं ग़ैर मुकल माण्हू बेकार मतिलबु त ज़हन हिननि जो हुजा रुगो वेहण में सां गॾु थींदा न त हू वरी अञा बि चवंदा आहिनि भला हिननि मां जेकॾहिं को मरी पवे हिननि जी क़बर ते बि न बीहे نماز बि न पढ़ एतिरे क़दुरु जमात जी बरकात खां हिननि खे महरूम रखियो वञे बसि जॾहिं हिननि खे जमात जी घुर्ज جماعت आहे त पोइ जमात खे हिननि जी घुर्ज कान्हे اللہ اللہ बि लाइ रसूल अलाह अलाह जे रसूल ते कुफ़ुर कयो आहे मातू हम फासकून हे फासक इन्हनि जो माल इन्हनि जी औलाद तव्हांखे अजब में न विझे हयाती दुनिया दुनिया जे हयाती में ख़ुदा इन्हनि खे अज़ाब हालत में हिननि जो साह निकिरंदो मतां तव्हां सम्झो माल लाइ दौलती न आहे सूरतुनि जॾहिं का सूरत लहेकुम आहे ईमान आणियो पंहिंजे रसूल ते माण्हू मक़दरत वारा माण्हू मोकिल था घुरनि कालू चवंदासीं छत सां वेहूं वेठा आहिनि मदीने में असांखे रहणु छॾ साईं बेगैरती ऐं नामर्दी जो कमाल इन ॻाल्हि ते राज़ी थी वेहनि था काइना नशीन थिए औरतुनि सां गॾु घरनि में जंहिं वक़्तु जंग वग़ैरह जो ख़तरो न आहे इतमिनान सां पोइ वधंदा घुमंदा ज़ुबान ईअं हलाईंदा जहिड़ी अखियूं टिड़ी वेंदियूं टिड़ी वेंदियूं कैंची ज़ुबान अहिड़ी चुस्ती चालाकी लिसानी जंहिंजी का हद न आहे ख़्वाहिश आहे त असां पोइ रहंदड़नि सां वेही रहूं ऐं उन्हनि सां गॾु हुजूं इहा हिननि जी हिसियत आहे <clears throat> इहे इहेब आहिनि अलाह ताला उन्हनि जे लाइ जनात खे तयारु कयो आहे जंहिंजे हेठां नहरूं आहिनि वॾी कामयाबी आहे मुनाफ़िकनि ऐं मुख़लिसनि जे दरम्यान फ़ारक खां ख़ती ऐं वॾो फ़र्क़ु हिकिड़ो रस्तो न आहे लफ़्ज़ी इतफ़ाक़ किफ़ायत नथो करे दिली इतफ़ाक़ शर्त आहे उनजी निशानियूं कोन थियूं लभनि तंहिं करे लफ़्ज़ी इतफ़ाक़ ते एतमाद कोन्हे मतिलबु <clears throat> बि ॿिया वरी हिकिड़ा अञा जुदा बदबी झंगल जा माण्हू ज़न लहूं उन्हनि खे बि मोकल मिले उन्हनि जो ख़्यालु आहे त असां बि ॿाहिरि हुजूं जंग में न हलूं न अज़ब उहे शब्द जिन अलाह खे अलाह सां कूड़ ॻाल्हायो रसूल रसूल हो सां सही न सीबुक इजो पहुचंदो उन्हनि शख़्सनि खे जिन कुफ़ कयो इन्हनि मज़ा उन्हनि खे हज़ार दर्गना ठाहियो माना इहे माण्हू कुफर में काहे पिया इनकार कयूं इहो ॿिन्ही जमातनि ते शामिल आहे जिहाद जो नालो ॿुधी जेके घरनि में वेही रहिया जिहाद जो नालो ॿुधी जेके मोकिलाइण आया त असांजी जान छुटे इहे त ॼण आहिनि बाक़ी रहिया अञा ज़ईफ़ कमज़ोर मरीज़ या जिन खे लाइ सुबुह हार अलाह ताला फ़रमाए थो त ज़ईफ़ उन्हनि ते आहे मरीज़नि ते आहे ऐं न की उन्हनि ते जेके नथा लहनि मायुनि ख़र्चु कनि अलाह जे रस्ते में उन्हनि ते नाहे हर इहो सुनो आहे अलॻि हेॾा न सूर अल जे रसूल जी सेरखारी कनि पियूं इहो उहिदो आहे रोप गंडा जो उहिदो आहे पोइ इन्हनि जो दर्जो महफ़ूज़ आहे मां मुहसिन में सबील अहिड़े ने को कारण ते को कानून ॿियो कोन्हे कानून बेफ़रमानी जो हिननि सां न लॻंदो इहे इस्लाम जे हुदूद में ऐं फर्म बरदारी जे हदुनि में आहिनि वला वरी उन्हनि ते बि न जेके तो वटि आया लिता जीअं तूं सुवारींदे ग़रीब मिसकीन कासे कान्हे कुल तूं बि चवे थो त मूंखे ताक़त न आहे मां वटि उहा सुवारी कान्हे जेका तव्हांखे ॾियां मां अहमिल अलाए तव्हांखे सवल कयां ख़बर लहो पोइ मोटी में न दम उन्हनि जूं अखियूं वहाइनि पियूं गोड़नि खे हज़ननि दुख खां अलाह यजीद मायूं सिकून त नथा लनि छा ख़र्च कनि अहिड़ा माण्हू जेके ॾुखारा थी मोटी विया दिलि जा जज़्बात मुक़दस पर असबाब न आहिनि दर्घो पंधु हुयो सफ़र वॾो ॾादो माण्हू कीअं पहुचे जे लाइ हुननि चयोसीं असांखे काजे जेका सवारी मिले त असां बि हलूं सवारी न मिली रोहंदा पोइ हिते मोटी विया अलाह फरमाए थो इन्हनि ते बि कानून कोन्हे असांजो इहे का आहिनि